shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummon xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar tillar qodir emas jannatlar tarifiga to'ymas inson go'zallik go'zalligu xushbo'yligiga yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim kelar kiler, Şehit bugün dostlarımı kölgimkiler kiler, Sizler bilen cennetlerde kiler, yürgimkiler kiler, Şehit bugün dostlarımı ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar